บุ๊กทูสิบเอ็ดออนซีเดือนเมซิสมกราคม janeiro กุมภาพันธ์ fevereiro มีนาคมม a r ซ o เมษายน a บริวพฤษภาคม มายุมิถุนายน จุนย o มีอยู่หกเดือน isto são seis meses มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม janeiro fevereiro março เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน abril maio junho กรกฎาคม Julho สิงหาคม Agosto กันยายน Setembro ตุลาคม Outubro พฤศจิกายน Novembro ธันวาคม dezembro และยังมีอีกหกเดือนด้วย Isto também são seis meses. กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน Julho, agosto, setembro, ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม outubro, novembro e dezembro